Helios kai Batrachoi Gamoi tu Helio Zeus e Gignonto Panta de tas doi e Chiron e e Gallonto de kai hoi Batrachoi Heis de Tuton epen o moroi e isti a e gar monos on ho Helios pasan i lun Apoxeraenei, eis geemas homoion autoepaidion geneesei, ti u pathomen kakon. Hoti poloi ton to fronema cu foteron echonton, chairusin epi pragmasi, tois me charan echusin.